50 languages. 78 78คำคุณศัพท์หนึ่ง सिफत एक ผู้หญิงชราหนึ่งคน एक बूढ़ी औरत ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน อกมูทีออรัตผู้หญิงอยากรู้ อยากเห็นหนึ่งคนเอกมุตจัจิสกันเนวัลีออรัตเอกตจัสุสกันเนวัลีออรัตรถใหม่หนึ่งคันเอกนิกาดีรถความเร็วสูงหนึ่งคันอีกตีสชั่เนวัลีกาดี รถนั่งสบายหนึ่งคันอ क आ าा म द े ह ग กาดี ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุดีกนีลาลิบาสชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด एक กสุรคลิบาสชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุดอก क ับซิลิบาส กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ อีกกะละแบก กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ อีกพูระแบก กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ อีกสเฟดแบก คนใจดี หลายคนอัชชีลูก คนสุภาพหลายคนมหัศบลูกคนน่าสนใจ หลายคนดลจัสบลูกเด็กน่ารักพ् य อรे ब च บัตเด็กดื้อชรารตีบั्เेเด็กดี अच्छे बच्चे